En daarna gaan Mooses en op, Ron en sê vir Faroe, so spreek die Heere, die God van Israël, laat mijn volk trek, dat hulle vir my een feest kan hou in die woestijn. Maar Faroe antwoord, wie is die Heere na wie sy stem ek moet luister om Israël te laat trek? Ek ken die Heere nie, en ik zal Israël ook niet laat trek nie. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het ons ontmoet, Laat ons toch drie dag reizen ver die woestijn en trek en aan die Heere onze God offer zodat hij ons niet treft met die pees of die zwaard niet. Maar de koning van Egypte antwoordde, Moeses en A, Ron, waarom hou jullie die volk van hulle werk af? Loop naar jullie werk toe. Verder het vorige gesê, kijk, die volk van die land is alreeds baie, en jullie wil hulle laat ophou met hulle werk. Daarom het vorige diezelfde dag aan die drijvers onder die volk en die opzichters bevel gegee en gezegd, Jullie moet die volk geen strooi meer gee om bakstenen te maken soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel, maar die hoeveelheid bakstenen wat hulle gister en eergister gemaakt het, moet jullie hulle opgee en niks daarvan verminder nie, want hulle is lei. Daarom loop hulle en sê, laat ons gaan, laat ons offer aan onze God. Laat die werk zwaar druk op die mannen, dat hulle daarmee bezig kan wees en nie op leenachtige woorden let niet. Toe die drijvers van die volk en die opzichters uitgegaan en tot die volk gesprek en gesê, so spreek Faroe, ek gee julle geen strooi nie. Loop al self vir julle strooi waar julle dit kan kry, maar van julle werk wordt niks verminder nie. Toe die volk in die hele Egypte land rondgegaan om stoppels te versamel verstrooi. En die drijvers het aangedrijf en gesê, voltooi julle werk volgens die eis van elke dag net soos toe daar strooi was. In die opzichters van die kinders van Israël wat Faroese drijvers oor hulle aangestel het, het slaai gekry, met die woorden: waarom het jylle gister en vandag nie soos tevore jylle bepaalde werk, om stenen te maak, volbring nie. Daarom het die opzichters van die kinders van Israël gegaan, en hulle het geweeklaag bij Faro en gesê, waarom maak jy so met die dienaars? Aan die dienaars word geen strooi gegeen nie, en hulle sê vir ons, maak bakstenen. En kijk, het die naars word geslaan, maar die skuld jy by die volk. Maar hy het geantwoord, Lei is jylle, lei, daarom sê jylle, laat ons gaan, laat ons aan die Heere offer. Nou dan, loop werk, maar strooi sal jylle nie gegee word nie, evenwel moet jylle die hoeveelheid bakstene aflever. Toe sien die opzichters van die kinders van Israël dat dit sleg met hulle staan, omdat daar gesê is, jylle mag heel bakstene, volgens die eis van elke dag, niet verminder nie. En hulle het Mooses en op, rond teegekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet als hulle van voren af weggaan, en het vir hulle gesê, mag die Heere op jelle leed en oordeel, omdat jelle ons gehoord gemaakt het in die oe van Faroe en in die oe van sy dienaars, zodat so jelle zwart in hulle hand gegeerd het om ons om te brengen. Toe gaan Mooses weer naar die Heere en sê, Heere, waarom het jy hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het jy my toch gestuur? Want van dat ek na vore gegaan het om in die naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en jy het die volk glad nie verloos nie, Exodus 5 vers 24. Daarop het die Heere Mooses geantwoord, nou zal jy zien wat ek vore sal aandoen. Want dier een sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, dier een sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy land uitdrijven.